Bon vespre, família. Són dos quarts i set minuts de, de nou d'aquest eh, 27 de, de eh, novembre del 2014. <laughs> Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, la 143, del programa de música combativa de Radio Trama, el Pim Pam Pum. tancar el pim-pam-pum, el comencem al revés. Uh, <laughs> res, dir-vos que tinc aquí al costat a la sala dels estudis de Can Capablanca per aquesta 143a edició. Al meu costat el mestre Tecles, l'inevitable, l'infal·lible mestre Tecles. Què dius, guapo? Ei, hey, què tal? Molt bé. De setmana en setmana, eh? Clar que sí. Ah, això és un... Com hauria de ser sempre. És una manufacturació de programes a full d'Estambul. Avui vinc a tope, eh? Ja us aviso. Sí, no, sí, sí, ja... <laughs> Tenim una miqueta de por per aquí a la sala. També al meu costat tinc el, el mestre Manolo, que també ens va acompanyar, el nostre col·laborador. Bona dius, tarda, Manolo, què tal? estàs, guapo? Pues aquí estem, amb la fresqueta i, i res, i esperant. Jo avui no vinc com, a, com el Ricky, vinc més tranquil·lot, però bueno, igualment, a veure que, com ho fem. Com sempre, per, per tot l'ual. I al costat del Manol tenim el nostre amic, el nostre camarada, el nostre germà, el mestre Palli, que dius bonic. Bona tarda, aquí a fer d'acompanyant acompanyant de paja. Clar que sí, clar que sí. El que us parla l'Isma, el que us dona una miqueta de xapa, sense, sense gaires preàmbuls, començarem aquest programa de música combativa antifeixista, antiracista i antipatriarcal, entre d'altres coses i re, amb els, amb els estils que, que sempre ens caracteritzen. Farem una roda, abans, abans farem una roda però de, de grups que vulguem anunciar, que també ens agrada molt fer-ho, Uh, eh, Ricky, digue'm en, un, digue'm en algun, va. Del nou disc d'en Vida Cochina, que no n'havia portat cap. Olé, olé. I tu què, Manolo, amb què ens deleitaràs? Jo, com que el dimarts va ser 25 de novembre, pues porto a les penades per la llei amb un tema que es diu No és no. Molt bé, molt bé. Fotent doncs jo porto, porto vàries i molt, molt xules, amb moltes ganes com sempre, però porto una dels Red Bruts, Ramon Bordegas, que és un autèntic pepino de cançó, brutal, brutal, brutal. I re, uh, si us sembla ja anem amb la primera, el, el primer temps i ja em sembla que el tiro sí. jo, és a la, a Ahoy, francès d'origen marroquí, conegut com a DJ Cut Killer, és un tema zarrangano per, per obrir aquesta 143a edició, extret de la banda sonora de la Jaime, l'Odio, que s'anomena Assassin de la Polis. This is a DJ Underground exclusive. Quina presa fa la càmera aèrea en aquesta escena de la pel·lícula brutal, brutal. Eh, increïble, eh? Tant brutal. la pel·li com, la, com el tema. Exactament. Molt, Molt bona per, per començar. Per no? començar tranquil·la, eh? el DJ Cut Killer. Ahí va, seguim amb més programes, seguim amb, amb més pim-pam-pum. Què, Manolo? Vaig jo? Sí. sí. Pues jo torno una altra vegada amb la Sílvia Tomàs, aquesta uh. cantautora de, diré de Barcelona, perquè no sé ben bé d'on és exactament, però sé que es mou per allà. I porto al tema que es diu El mundo está girado, del seu disc eh, Decido, decideixo. pum El mundo está girado, es tan extraño comprender ya desde que naces marcan puertas, no hace falta preguntar. En un mundo de respuestas, quien cuestiona hasta de más. La libertad es el precio para vivir sin recordar. Para vivir sin recordar. tener ser prudente, hay tanto que preservar. En un mundo de delincuentes lo seguro es perder la intimidad, la seguridad anhela los que siempre van detrás. No hay mal que por bien no venga, la injusticia es natural. La injusticia es natural. Te castigan hacer deberes, te castigan por no hacerlos, te castigan por hablar fuerte y te premian si te callas y un En mundo de alelamiento el maestro enseña a no ser sin competir, a no entender sin repetir, a sentir sin poder vivir, a comprender sin poder ver, a comprender sin poder ver, a comprender sin poder bueno, seguim tranquil·letes, uh. però, però molt canyeres, com sempre. Preciosa la cançó, bones lletres, bona música, tremenda la proposta del Manolo. Molt bé, Manolo. Ahí va, molt Sílvia Tomàs. Molt guapa, Sílvia Tomàs. Mira, doncs te la, te la veuré una mica, eh? Porto també una, una noia, la Rebeca Lane, aquesta femsi guatemalenca, cantautora eh, de rap i, i del col·lectiu eh, Última Dosis, fundadora de Somos Guerreres, que és una proposta d'empoderament de les dones al, al hip-hop, i locutora del programa Políticament Incorrecte, en, a l'emissora de ràdio. És una cançó que s'anomena Natura, que està extreta del seu LP eh, eh, Canto i que, i que es, va, es va enregistrar el 2013, ja veureu que també és una, és una joia. Fumi amb Rebecca Lane. la gente no entiende. Que vivo con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela. Única e irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. A consecuencia de tanto pensamiento castrado, herido, occidentalizado, me enseñaron a creer que mi ser es hombre o mujer, una cosa a la vez. El poder de domesticar comienza en tu cuerpo, por eso te imponen un género femenino, masculino y solo eso de algún cerebro tieso. ¿Qué es lo que hicieron con mi mente y mi corazón? Que me enseñaron a amar solo a la mitad de la población. Controlar mi acción, nublaron mi razón con la culpa de ser como soy. Como soy, soy perfecta, la naturaleza es diversa, certezas me quedan. Que las flores y animales son como desean, los humanos son los que limitan, vean. Hija de la naturaleza, por eso como ella, perfecta, diversa. Me libero de la cárcel de la eso la gente no entiende. Que vivo con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela. Única, e irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. Que alguien me explique lo que hemos hecho al mundo, hemos jerarquizado como humanos dominado, esclavizado otras especies animales, las matamos para comer de su carne. El arte ha sido encerrado en los museos, aún sostenemos con impuestos a los reinos, aún clamamos que venga la autoridad a decirnos cómo actuar, cómo sentir y pensar ha sido dividida, una automata y otra reprimida. No nos sentimos complemento de la vida, aunque toda partícula en esencia es divina. Por eso ser feliz es mi rebeldía, transformar mi realidad día a día, abandonar de la mente fantasías, no dejar escapar a la utopía. Hija de la naturaleza, por eso como ella, perfecta, diversa. Me libero de la cárcel de la mente, por eso la gente no entiende con mis propias reglas que para aprender desaprendí la escuela. Única e irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. Hija de la naturaleza. Que vivo con mis propias reglas. preciosa, preciosa cançó aquesta Natura de Rebecca Lane, extreta de, de l'article Cantantes abiertamente feministas son tendencia de, de la pàgina web La Crítica, si busqueu ho trobareu, dedicada molt, molt especialment a la meva estimada Noelia. Ei, no podia faltar. Eh. Va ser la que m'ho va recomanar, la setmana passada ja vaig portar també un, un tema d'aquesta mateixa pàgina i bueno, i aquí, aquesta mina, setmana eh? també. Has trobat una mina. Sí, déu-n'hi-do, déu nhi Molt guapa. Això és molt una guapa. gran alegria. Bueno. Haurem de seguir molt bon la pista, no, aquesta web? Molt bon article aquest i la web també molt, molt interessant. Seguim amb més música combativa, això no s'atura, seguim amb més gèneres. Vinga, que, em toca a mi, anem? Toca M'ho deixat molt suau, eh, el tema. <laughs> Sí, sí. fot-li, fot-li. També porto una mica de hip-hop, però vinga amb tota una manada. Uh. Són els Por la Sombra, amb el tema que es diu Manada. <laughs> I, amb... I són uns quants. I són uns quants, perquè hi ha col·laboracions aquí, mira, us en diré uns quants. Hi ha penya dels Foliatrua, dels Punto de Fuga, Funky Drama, eh, Maria Alice, no sé, mogollon, mogollon. Aquí són una llista de com 10 o, o 12. I, i res, pues un, aquesta penya de Madrid que fot un hip-hop que te cagues, que a mi m'encanten i dedicada a tots. Aquesta la vull dedicar a la penya del Pim Pam Pum, que jo em sento també com una mica un, com una manada, no? aquí parlant de música... I... Som una colla, <laughs> som una colla que ens agrada això de, de punxar i tirar temes i parlar-ne. Doncs pues vinga, per tots nosaltres. fum li fum li Anocheción, traullidos de complicidad. Anocheción traullidos de complicidad. La manada es la patria de los del Anocheción traullidos. Anocheción traullidos de complicidad. Anocheción traullidos de complicidad. Sé que nuestros sueños no podrán alurizar, pero la luna es el faro que nos guía en el naufragio. Hermanos de destino contra mundo en colapso, con la piel erizada de amor propio colectivo. Enseñamos los dientes porque estamos vivos. He bebido este vino y yo soy fiel. La manada es la patria de los chicos del plan Y es curioso, esos lazos que se crean, que han estado alejados, siento cerca, recuerdo y solo al pensar me dais la fuerza forzando esa sonrisa sincera, eterna, que mi manada no entiende de aprietos ni exigencias. Siento que aunque falten, es la huella de su esencia y ya no hace falta palabras, ya no hace falta presencia, presencia. Manada, jauría, protección, coherencia, lealtad, amor, cariño, respeto, camaradería, sigilo y nada, ni las malas traspasan la coraza que me dan. Van cayendo como moscas los miedos que me acechaban. Mi fuerza y vosotros y vosotras poco más. Yo cojo aliento y tiro para el frente. Rodearme de mi gente consigue hacerme valiente. Y siento tanto dentro, nunca es suficiente. Mi crío es mi familia, sé que mi pecho no miente. Es importante tener a alguien al lado, saber con quién puedes contar quiero gloria, tampoco fama. Valores, formas arraigadas, me buen pandillas a la cara, a las buenas o a las malas. Uf, hip hop como terapia, sueltan versos que son balas, seducen con rabia. Algo que ocultar no oculta nada. Chavales y patria luchan por su barrio y su manada. que se crean. Esos lofos que se crean. Si aullamos a la luna es porque en ella vemos algo, encontramos deseos, ilusiones, muchos cambios, metáfora que fija las metas en nuestra oída, objetivos y anhelos que acercaron nuestras vidas. Camino, corro, tropiezo, mucha aflicción. Si me levanto es porque soy personas con corazón. Ante el duelo la manada consigue salir del paso. Canis ladras que chillan al ocaso. Siento libre cuando ando con mi panda en tu ciudad. Jugamos a quemarla, haciéndolo en horizontal, sin trampa. No nos gusta que no graben tus cámaras, trazando los expresivo como fuente calidad aprovechando cada noche como única por Madrid. Con un bote de plástica estamos huyendo de una vida estática. Y tu gente es mejor que la mía, y al revés, porque todos pisamos el suelo. ¿No lo crees? Ser amigos para mí no implica complacencia, significa que compartimos vivencia y que andamos en el camino con interés de avanzar día a día juntos, mes a mes. Y en eso estamos y aquí nadie se rinde. Momentos y proyectos y no solo el fin. De... Amistad, sentimiento colectivo, colectivo grupo interconectado, sin internet preferiblemente. Al menos en distancias cortas, en la larga ya está cime, mandando mails de remitente, de militante, esa es mi gente, se salen miembros de algo importante, se unen almas, algo que darse, amor por siempre, Pase el siguiente con su garganta de combatiente. Quiero que mi voz te recuerde lo que vales y que la experiencia en el corazón nos cale. Sabemos cuidar la paz que la amistad brinda, esfuerzos para que nuestras cabezas no se rindan, tener claro que manejamos nuestro remo, simplemente decidimos cuando pisamos el freno. pedimos nuestra fuerza en los momentos cuesta abajo. La vida me enseñó que ante el duelo no hay atajo. Soltarlo por instinto ves como rimar aullidos. y nos volvimos salvajes es por estar cautivos entre jaulas, rejas, muros, fronteras. Sus estados nos dejan, vamos a quemar banderas. Liberémonos del peso de estúpidas doctrinas. Religión es un atraso y tecnocracia nos domina. Ya nada es natural y contamina tu cabeza. Busca apoyo en la manada y así se aunarán las fuerzas. Ocho líneas que llevan la huella de esta manada enrabietada por los que intentaron enterrarla Aullidos que se oyen, argue arriba forada, bajando por Madrid y llegando hasta y se me rizo el pelo cuando hablo de esta manada. Personas que por mí se que van a sacar las garras. Amistad y respeto son la base. Estando a vuestros lados como si el tiempo Bailando bajo la luna, el fuego nos ilumina. Vivencias y caminos que el pasado determina. Unánimes, compartiendo el fiel asfalto. Manadas de lobas y lobos con los que canto. Con las que salto de lo más alto hasta el fondo. Con los que comparto experiencias, cajas, bombos, esencia. De quien se fue, pero recuerda que un día caminamos sobre esta cuerda. Siento lo que escribo como escribo lo que siento. Y más cuando estos versos canto junto a compañeros de la lucha, la calle, de risas, de sueños. Compañeras que perduran hasta los peores momentos. Reflexión, debate, difusión de este mensaje. Acción, combate, unión. Por nuestra parte no hay desgaste. Con vosotros y vosotras lo he elegido así en mi vida. Con salud, pasión y fuerzas a vencer por la anarquía. Con vosotros y vosotras. Con la banda. Con vosotros y vosotras. Oh. Com t'agrada fer manada, eh? Com m'agrada, com m'agrada. Que guapa, que Déu do quina manada. Quina proposta més guapa, quin hip-hop, quines lletres punyents. Espectacular, espectacular com sempre les propostes, fent pujar el pal, mestre Tecles. Avança aquesta 143a edició, continua el pim-pam-pum, seguim endavant. Vinga, què portes, què portes? Porto, ens anem a la Terres Basques, ja sabeu que m'agrada sempre anar cap enllà. Ui, que són nous aquests. Mm, gairebé. Podríem dir que són nous, és la segona... Nous, nous del pim-pam... Ah, és la segona. És la segona vegada que els porto. Quasi però és un, són nous perquè és una jove banda donostiarra, són els Escaquitan, benvinguts i benvingudes Escaquitan, banda donostiarra d'Escarrigui rigui i punk, porto un tema que s'anomena Iraganeco, del seu nou disc, eh, eh, Oracariac, del 2014, acabat de, acabadet de sortir del forn, espero que us agradi, endavant amb la proposta. Som-hi! my goal. de l'Ore Kayak, eh, Skakitan, amb aquest eh, Iraganeko. que us ha semblat? Bé, bé, molt, molt bailonga, molt caribenya. Cosa bailonga, sí. se, se sent de puta mare. Eh, ahí estan els ritmes eh, també càlids, aquí al pim-pam-pum, que fa una miqueta fred, així ens escalfem. Continuem amb més música combativa, però no sense abans dir que ha arribat el mestre Lara. Ah, pensava que no em anaven ni a saludar. Com dic... que no, com que no? no, no bueno, dic, ja no m'ho esperava pas de tu, però... Eh, no t'ofende. M'agrada <laughs> molt compartir micro amb tu. I, I està, mi... he estat tan a prop. Eh, i, <laughs> i, I ara que tinc de tan a prop, explica'm alguna de la Mamba Negra, tio. La Mamba Negra. Eh, ara, quan soni música, t'ho explico a micro, a micro tancat. A les grans emissores mm, diuen... Eh, cascou, com, cascou. Com dèiem, com dèiem a micro tancat, pues ara t'ho explicaré a micro tancat, també. Molt bé. <laughs> Primícia mundial, Primícia no? mundial aquí al Pim Pam, i al Pim Pam continuem amb el Manol, que ens tira un altre tema no dels bons. Doncs bueno, jo ara canvio de, de, de ritme, no, no, no vaig caribeny, però bueno, anem amb, anem amb lletres compromeses, vinc amb la, amb la fúria, eh, <laughs> amb aquesta FEMSI de, de, de Donosti, de, dèiem si era de Bilbao... Donosti, D'Euskal Herria bueno, segur. Segur. I porto el seu tema Aborto Retrospectivo, eh, el nom ho diu tot, i, i allà va. Para estar así contigo, yo prefiero terminar. Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac, gallardón, estoy al límite. Soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes, casi muero. Al despertar frente a la caja de los cuentos de Alan Poe, hora de la comida, informativos, Telecinco y el horror se llama boecoprofagia. Estragarme a Gallardón, estupefacta, no doy crédito. Los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío, los pilares donde rida yo os maldigo. Yo os recuerdo sodomía con rosarios, que en ya sois expertos, reprimidos, salidia del armario, Mis ojinos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna. Bien nacidos, mendigos de popellas, portavoces las tíos, si no respiras el odio, es que la mierda nos sale de tu tabique de platino vosotros os dedico mis vómitos matutinos, mi cuenta en números rojos, mi hipoteca, mi no piso. Mis 12 para 13 años, mi futuro sin estudios, mi vida en el precipicio. ¿Quién es aquel asesino? Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum. Don Gallardón, clic clac boom. Don Gallardón, tienes pasta a tu familia de fachas hipócritas a poquina. Pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre, lo tienes todo en contra. Yo prefiero terminar. No importa lo que quieres, si te mueres o revientas derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí en China, a la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia. Molt bé, família, doncs donem pas a la secció informativa, comença l'agenda del Pim Pam Pum. El primer acte que porto, el primer acte que portem és el del cinquè aniversari del bar La Pedra, al barri vell de, de, de Girona, el 28 d'aquest mes, demà, bàsicament, a la Mirona a Sal, Festivalote amb la Tosca Brava i Coalició Canalla. I Hosmar, Girona. I Hosmar? Sí? <laughs> No? El següent acte que porto és la manifestació amb motiu de la marxa de la dignitat, eh, pa, treball i sostre, totes les lluites al carrer el 29 de novembre, dissabte, a partir de les 5 i mitja, plaça Universitat, eh, per decidir-ho tot, decidim-ho tot. Eh, més actes, aquest el importantíssim també, in, inqüestionable, o sigui, s'ha d'anar sí o sí, reconstruïm Sabadell, acte de presentació de la crida per Sabadell, el 29 de novembre a les 7 de la tarda a la sala Miguel Hernández, que és a la ronda Reureda 24, amb en David Fernández, Virginia Domínguez i Néstor Salvador organitza la gent de la crida per Sabadell, aquest projecte polític que té tanta, tanta bona pinta un altre acte molt, molt, molt suculent, molt guapo, molt guapo. Ens fa molta, molta il·lusió donar-lo aquí a l'agenda. La, la reinauguració del Casal Popular L'Atzur a Terrassa, també dissabte 29 de novembre, a partir de les dues i mitja paella popular i a les 4 hi haurà concert amb la Flor de l'Otro, a les 5 acte polític, a, a les 6 hi haurà actuació dels Diables de Terrassa, Cercavila fins al, fins al Casal. Aquests actes es faran a la plaça, eh, de, perdó, al Parc dels Catalans i, i a partir d'aquí s'arriba al casal, obrim el casal a les 8 de la tarda i votem el logo, i hi haurà sopador popular eh, amb pinxos i bocates eh, a partir de les 9 i concert amb This is Riot i Festa i Rauxa amb Antònia Espedes, Tomàs Pedes i UPDB de, de Paco. Sí, sí, sí, sí, sí, grupazo, grupazo ahí. Eh, un altre acte també molt, molt important, també el mateix dia, aquest, aquell dia, el 29, sembla que s'acaba el món, el 20è aniversari de Casals de Joves, dissabte també 29, a partir de les 10 i mitja del, del vespre, a la nau Arquímedes, que és el carrer Arquímedes número 3 de Barberà del Vallès, Bolazo amb, amb Sound de Barri, que faran batucada, Soweto, que fan el seu ska reggae jamaicà, La Gossadera Orquestra, que fan salsa, i DJ Calcom, que fa electrònica. 20 anys d'actitud, 20 anys que ho celebrarem per tot l'UAL. I tant que sí. El següent acte, un munt d'actes són aquests, és la festa major reivindicativa de Sant Andreu, quin cartell <laughs> més xungo que han fet, del 28 de novembre al 8 de desembre, hi ha actes de tota mena, hi han xerrades, hi han eh, cafè teatres, hi han nit de PDs, hi ha cabarets, hi han activitats infantils, teatre de l'oprimit, hi han concerts el 5 de desembre, per exemple, hi ha... Eh, Uh, perdó, el 5 de desembre no. Sí, el 5 de desembre a les 10 del vespre hi ha concert antirepressiu amb, amb Tret, Crac del 29 i Boot Boys i el, i el 6 de desembre hi haurà uh, també concert amb Atupa i PDS uh, eh, Perifèria Style. Tot això als jardinets de, de Can Fabra i la gent del casal independentista El Noi Baliarda, que l'Ali Emparda, com sempre, sols el poble salva el poble, a Sant Andreu del Palomar, a Barna. Més actes, aquest també és superimportant, superguapo. És, una, és un cicle de xerrades que s'organitza aquí al Casal Independentista i Popular Can Capablanca, al carrer Comte Jofre número 30, la discussió sobre les alternatives, Seminari d'Economia Crítica Taifa a Can Capablanca. Eh, la primera de les, de les xerrades serà dijous 4 de desembre a les 7 i mitja, conceptes, criteris i fonaments utòpics. Dijous 11 de desembre a les 7 i mitja també eh, socialisme del, 20, del, del segle XXI i model autocentrat el dijous 18 de desembre repensant l'aquí i l'ara, el dimarts 9 de desembre algunes propostes d'experiències històriques i normatives i el dimarts 16 de desembre municipalisme. Eh, el preu de la matrícula és de 5 euros eh, per tot el curs i gratuït per, per les aturades. Inscripció obligatòria a cridapersabadell.cat. Més actes, més actes... Eh, aquest, el, del, el de la Flama, el de la Flama, aquests 10 anys de lluites populars a Sabadell, l'MPS fa, fa aniversari, fa 10 anys, i fan una festa presentació a la República del Ritmo, a Cerdanyola del Vallès, amb adversaris i P10 Vàries, l'11 de desembre, a partir de les 12 del, de la nit. Un altre acte, també superimportant aquest, superimportant, també imprescindible, Teixim la resistència, jornades antirepressives a Barberà del Vallès, divendres 12 a les 7 al Casal de Joves Obriu Pas, que és al carrer Pere Sant Feliu 24-26, presentació, desmuntatge 4F, passi del, passi del documental Ciutat Morta del 4F, ni oblit ni perdó, i xerrada amb un membre de, del col·lectiu. El dissabte 13, al Casal de Joves Sobriopàs també, a partir de les 10 hi haurà la presentació de les jornades i a les 11 del matí hi haurà el taller eh, Estratègies de resistència front la repressió. Eh, a la plaça cooperativa a la una i mitja, seguint amb aquestes jornades antirepressives, hi haurà dinar popular i després a l'Ateneu, la, a, a partir de les 4, a l'Ateneu de Barberà, que és al carrer Sant Pere número 4, a partir de les 4 hi haurà taller de defensa dels nostres drets, eh, a les 17 hores hi haurà presentació del llibre Quan la por canvia de bàndol, a les 18 hi haurà actuació de la bastonera de Barberà i a les, eh, i a les 19 hores hi haurà taula rodona amb, amb, amb rereguarda en moviment, alerta solidària, Jordi Borràs, fotoperiodista, represaliades de, per l'efecte Canvies, eh, Xavi, Xavi eh, Oñate, barbarenc represaliat al 2008 per injúries a la corona i vaguistes del 29M. A més a més, hi haurà concert a partir de les 10 del vespre a, a la nau Arquímedes, al carrer Arquímedes número 8. Tot això organitzat per la gent d'Obriu Pas, el col·lectiu de dones i l'Atena de Barberà. Més actes, i em sembla que aquest ja és el penúltim. Ni oblit ni perdó, 22 anys sense el Pedro, assassinat per un policia a l'Hospitalet. Hi haurà conferències a partir del 10 de desembre eh, fins al fins 10 i 11 de desembre hi haurà conferències eh, sopador Vagà el 12 de desembre, bicicletada el 13 de, de desembre, eh, ofrena floral el 14 i el 15 manifestació 22 anys sense Pedro, ni obrir ni perdó, a plaça Universitat a partir de les 20 hores eh, i ara ja sí que acaba l'agenda amb aquest darrer acte, el, el que portem anomenant, el que portem anunciant durant tantes, tantes setmanes que s'acosta, el bolazo de la flama dels 10 anys d'MPS, amb xarangos, nevelsa, al quadrat, espencat i DJs, el 20 de desembre del 2014 a la Fira Sabadell. I fins aquí la maleïda agenda. <laughs> Què cosa ha semblat? Déu-n'hi-do, carregadeta, no? Esteu callats com uns cabrons, me cago en nena, fot 5 minuts que xerro i no diu res. Isma, Venga, va, Isma, avui T'has doctorat, eh? Sí? Avui ve, no? Avui m'he pres més en sèrio, va. Últimament ve a muerte, no?, l'agenda. La, eren 10, eren 10 cartells. Vull, vull, vull, vull fer un... In, vull fer hincapié, eh? com, es, com es diria això en català? In, incapeu, vull fer incapeu, un capeu... O, o, vull ficar el peu allà on... Vull fer hincapié en la banda DC Riot, que són una banda de, de quatre noies molt joves, d'uns 15 16 anys, i que tenen, tenen molt de ritme i fan versions molt guapes de temes clàssics de jazz una mica portats a l'esca i de temes moderns també portats al, al, al, a l'àmbit esca jazzero que molt guapo, van tocar aquí a Sabadell el mes de juny-juliol i em van molar molt, This is Riot N'he sentit a parlar, però encara no les he vistes. Tenen molt, molt bona doncs pinta doncs el i tant dia, de bo, dia, de més. No sé quin dia has dit, però el dia que tu has dit, el que dia 29, ho hauries de saber, si ho has dit, ho hauries de saber. El 29, inauguració de l'Atzur. Molt bé, doncs allà, allà, allà les podreu veure. Molt bé. Continua el programa, continua més música combativa. Em sembla que ens ve el Ricky a despentinar una miqueta allà, o no? Una miqueta, una, una miqueta. miqueta. Clar que sí, que, que s'animi, que s'animi la cosa. Vaig ah. cap a Madrid, un grup molt estimat meu, els Envidia Cochina, tot i que últimament no, no m'acaba <laughs> d'això, però bueno, van treure l'abril passat un, un disc, Contratiempos, i porto un temilla d'aquest disc que es diu Arras de Suelo. I a veure si us agrada. Fum-li! Fum-li! barras del suelo, donde la libertad es solo un hueco en el vacío. No arde el fuego, aunque el diablo sea tu compañero. Aquí no llega la luz del cielo. Aquí la noche ocupa el día entero. La resistencia no tiene dueño. Siento el calor de un sol que nunca veo en lo más hondo. Brego tu cuerpo para que nunca sequen mis recuerdos. Y así seguimos, y inviernos. Fuego por fuera y frío por dentro. Y recostado sobre mis huesos. Beso la tierra que guarda mis muertos. bé, bé, bé, bé, bé, bé, ben enganxadeta de toro, perquè estàvem aquí xerrant amb el Lara, amb el Riqui... Perquè hem descobert que ja havia sonat clar, clar, clar, uns quants programes. La culpa és del Lara, la culpa és que estàvem parlant el Lara. Ja, <laughs> ja. sempre liant-la, que cabron. Sí, la culpa, com sempre, és del Lara o del xa-xa-xa. Seguim amb més música combativa, això no s'atura, comença... A mi m'agrada més el xa-xa-xa. Ho sabem, ho sabem, que t'agrada el xa-xa-xa i el pop, que ja, ja me'n recordo de la teva secció pim-pam-pop, eh, pendejo. Doncs no, ara, ara no si vindrà pop. Si la trobes a faltar, no et posis tonto. Vull dir, si la trobes a faltar... Eh ho dius, clarament, trobo a faltar la secció Pim Pam Pop. No trobo a faltar la secció Pim Pam Pop. pues ja no vinc més. Ah, <laughs> sí. Fes el teu programa. Et, et trobem a faltar, tu. La secció no, potser no, no tant. No és cap problema. Bueno, seguim amb més música. Porto una banda que crec que no ha sonat mai, per tant, benvinguts i benvingudes als Bocanada, banda de rock navarresa de Ber Berriozar. Uh, a més, porto un tema que està fet amb, amb el Brigi, que és el cantant de Coma, eh, que ja veureu que, que despentina també bastant. És un tema zarangano que s'anomena Campo a través i que està extreta de l'LP El sino de la herida del 2013. Me marché Cogí la chupa de cuero entre el roce de tus dedos con los ojos más sinceros y pensé que atrás yo dejaría todo lo que más quería y que querré. Empecé a bajar los escalones, esos mismos que me vieron recaer. Toca chica del agua, mientras su el ancla, se va hundiendo mi alma en el fango otra vez. canya de la bona, bocanada al pim-pam. Benvinguts. <laughs> Què us ha semblat? Bona estrena, no? Bona estrena, s'han estrenat sí, no, bé. Sí. Sonava... Això jo... Parlem-ho, eh, parlem-ho, clar que sí. <laughs> que semblava la veu del de Marea. És que per mi també és la veu de Marea, però en, en el vídeo posa que és la de Coma, però no sé. Isma, dius benvingut quan portem 40 minuts de programa? No, dic benvinguts perquè és la primera vegada que sonen ah, aquí. Ah, vale, pa, vale, vale, pues res, ja, llavors em callo i claro. et, torno, et torno el micro. <laughs> Veig que Lara el teniu aquí perquè desgrava. No? Avui, avui, avui no tenim veu en off, però, però gairebé. Més música combativa, seguim, seguim amb el Vinga, programa. va, seguim. Ara ja comencem a pujar el pa. Jo vinc amb els Dremen, eh, un col·lec el col·lectiu Dremen es diu, un grup de un rap... Cul? Un cul? Has dit un, un cul? Un cul de rap. <laughs> un, el col·lectiu Dremen, que és un grup de rap amb bases de drum and bass i dubstep amb un tema fet per la turca rap que es diu Al borde del rescate. full de ahí. Y que puja el pa. Iniciar el debate cuando está claro y es seguro. Están contando contra el muro, jugando al rescate. banca inyectándole capital en la arteria, mientras el pueblo se en su propia miseria. Condiciones o consecuencias que ni su feria. Sujetando el paro, la cuerda y la zanahoria. Y una palma de la espalda por las reformas desmedidas. Estos es Esparta empujando las vidas al agujero, como el dinero fantasma las cuentas, los ahorros invisibles del obrero. Sube el IRPF sin consumo y sin ventas. El IVA espera el turno, se les ve el plumero. ¿Cómo nos vamos a preocupar por una opción u otra? Si solo estamos sumidos en el drama de cómo conservar el techo, el trabajo y la felicidad. Si veo tan borroso mi mañana. que pierde solo poco tiene para más fieles Solo están comprando los derechos de tu número de serie Rescate aquí quiere decir condenación Condenados a engordar la deuda de nuestra nación Dinero a banquear para que a la educación Y a la salida que avance hacia la privatización Y otro político que no paga sanción Seremos otro pueblo unido en manipulación Sigues creyendo que nos van a dar opción Los de arriba ya han cortado su porción No importa que pierdes, solo poco tiene Para alimentar. Això és música electrònica Dremen, no? Dremen, ah, brutal, brutal aquí al Pim Pam. una mica de rap, però bueno. Queixàveu del Pim Pam Pop i us porten tecno. <laughs> Bueno, tecno combatiu, déu-n'hi-do, eh? No, sí, no, com... no és la primera vegada que sona. Comentant que, que havia sonat. I, i, us, i que us queixàveu. Tenim avui l'ara de mosca cojonera, tio, absoluta. <laughs> que cabron. Jo li proposaria que comencés ja el programa i que deixés en pau. Exactament, que faci la mamba negra i, i que vingui sempre que vulgui. Mm. <laughs> que cabron. Seguim amb més música, ja sabeu que per escoltar-nos a radiotrama.olproject.org i properament Bé. a radiotrama.cat. Això mateix, ja i properament nostre, tenim si... domini.cat. Ja, ja, ja és nostre, però si entreu us, uh, us durà un web que no és el nostre, vull dir, no entreu. Espereu-vos a que ho fem oficial i que funcioni. Això mateix, en quan estigui us ho direm, també també dir que, que aviat també ens podreu escoltar per una altra pàgina web, que serà, serà la pàgina web de Can Capablanca, del casal. Cancapablanca.cat, a diferència de Radiotrama, que- radiotrama que serà radiotrama.cat cat. <laughs> Com ha de ser. Com ha de ser. Bé, Palli, bé, David aquí. Eh, seguim amb més música. Cap on va, mestre Tecles? Se'n va cap a Santander. Santan eh. Santander. No sé si s'estrena el Pim Pam Pum, potser també l'havies portat tu fa 4 <laughs> dies. Aquesta. No, no. Avui així, no? No, amunt, notat, amunt, he notat, He notat una mica de resquemor en aquest... No, que, però cap a mi mateix, que, que porto temes que ja han tirat, tio. No, això no pot ser, no és sèrio. Bueno, va, Espero que sigui una estrena al Pim Pam Pum, són els Cascarriac. Sí que ho és. Hòstia, jo el vaig portar... Eh, un suponer, un suponer. <laughs> Res, des del 2002... Que Cascarriac des de Cascarriac, Santander, eh? Des de Santander, sí. Wow. I un disc de l'any 2002 que es diu L'excusa del progresso i, re, hosti, el, i el tema? Pues no ah, sí. Ah, i el tema, i el tema. És, eh, es diu Otro golpe más. És que no em sortia el nom. El tema és important, tio. <laughs> és que és molta informació. Sí, tío, yo estoy aquí en más tecles, perdoneu-me. És <laughs> No es fácil Otro golpe más, Otro golpe más. Y también pel, día dia com avui també és un buen tema, ja veureu. Bé, bé. fum Otro tortazo, otro puñetazo, otra mujer muerta. Por manos de un hijo de un hijo de puta, ante la mirada de sus hijos. lo vieron en tu cara. No que hiciste mal, pues lo hiciste puta madre. Y ahora el cerdo que se pudre encarcelado. Basta ya de maltratos y todas las voces formando una denuncia que se gastó las calles. Caso como el tuyo ha dado a conocer esta gran injusticia que sufrió por ser mujer. Y es que cuando el hombre se cree un recocundo, cortarle los huevos que se entere todo el mundo. De que el poder tan pronto va a acabar y una nueva agresión no vamos a tolerar. escarriac. Déu-n'hi-do. Eh? sabor añejo. Això va pujant, eh? Això va... Sí, sí, això comença a, a, a destilar-se. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. molt bona la proposta del Mestre Tecles, aquí escaquejada amb, amb aquests trets mm, de punk eh, Punk, esca, oi, o sí. una mescla així rara. Una barrejeta que ens sonaven a, a, a estupituar, que han dit per aquí, també una mica inadaptats, Els orígens. Els orígens. Sí, sí, molt guapa, molt guapa la proposta. Porto jo ara un altre tema, un altre tema zarrangano, són els Red Bruts, aquesta banda de punk del Baix Llobregat, sorgida des de, després de la desaparició dels Red Banner, amb el Lluís a la bateria i a la veu, el Marc, el, el Marc Avalot al baix, el Magí a la guitarra i el Tatxa a l'altra guitarra i a la veu. Uh, és un tema zarrangano, brutal i absolut, del seu darrer e LP que s'anomena Brutícia de Baix Llobregat, que és el primer, primer e LP que, que treu la banda, d'aquest 2014 i la cançó s'anomena Ramon Bordegàs. Ramon Bordegàs. a l'hockey en un gusano de Miami. <laughs> Com el deixen el pobre Ramon Bordegàs, que algun dia rebrà segur, segur, segur. No sé ni què és aquest pobre angelet, però, però, <laughs> però se portarà. Déu-n'hi-do, bueno, aquests. Com t'agraden eh? els rebruts, eh? Rebruts són tiro fijo, tio. Busca-la Facebook, insulta'l. <laughs> Posa Ramon Bordegà, eh, ben que et xuri, insulta'l. Algun dia rebràs, no? I ja està. Isma, tio. No, jo sóc un tio així bastant tranqui, tio, hauries de saber. Jo faig, faig de mestre i aquestes tu coses. Tu amb la música. Ah, tio, exactament. <laughs> Molt bona. Així és, així és. Més música, comença a fer baixadeta, baixadeta. Em sembla que ens ve el Manol a tirar un altre tema zarrangano en aquesta ballada de la 143a així, així. edició. Així anem, fa, fa baixada perquè queda poc programa, però, però, però no musicalment, eh? Jo vinc amb un grup que, que està format per excomponents Último Resorte i, i Piorrea, són el, bé, els Berlin 80, eh, amb el seu àlbum del 2002, Punk Fiction, amb un tema que es diu Buscan, Buscando, eh, perdó, <laughs> Buscando Gente Rara. Pinta molt bé. Fumli! Fumli! Uh. Ahí eh, va, herència eh, eh, eh, del punt barceloní dels, dels 80, Piorrea, Último Resorte, Subterranean Kids... Partida de pan al pim-pam, tio. Brutal, brutal. Regusto añejo de la Barcelona, <laughs> sí, no? de la Barcelona profunda. Espectacular la proposta que acaba de tirar el mestre Manolo, tio. I ara va, ara va, em sembla, el mestre Tecles. Sí, també. Vinga amb un tiro fijo. Vinga amb un tiro fijo. Porto el Segismundo Toxicomano. Oh. Aquests no fallen. No fallen, no fallen. Aquests venen a, lo mateix sempre. De l'últim disc, d'aquest mateix 2014, que es diu En el infierno, és el segon tema que porto d'aquesta gent. Sí. Sí, un era quasi homònim, eh, En este infierno. En este infierno. <laughs> I ara porto un tema que es diu La plaga, també d'un i en, en, el, en la seva línia. A Trallon. Trallon. Desbocat. En la seva línia. Desbocat. Sí, no fallen aquests, Aquest no? pim fijo, sí, és un dels tirofijos del programa. Sempre, sempre, sempre, fa, sempre venen a lo mateix, desbocat. El programa ja va desbocat amb baixada absoluta, tremendo tema zarrangano el que s'acaben de tirar els boi... Ai, el <laughs> Sequismundo. I... Sí, sí, aquesta gent és per veure'ls en directe, eh? Són per mi un dels directes més xulos que, que he vist. Eh? Jo només els vaig veure un cop i va ser amb tu. Ei, sí, sí, I, i, I va ser un bolazo. <laughs> I va ser un bolazo. Vinga, doncs seguim amb més música combativa, seguim amb els boicot, que gairebé se m'ha escapat abans, per no dir que se m'ha escapat. Mítica banda madrilenya de punk rock, i porto un tema que increïble que no hagi sonat encara aquí al Pim Pam, però Bajo el Suelo, de l'LP Tus Problemas Crecen, del 2004. Ho diré jo, eh? Tema zarrangano per la vena, gang, gang, gang, gang, gang. A tope. en mis entrañas tu miseria. Y volveré a ver. Tremenda, tremenda, tremenda aquesta peça dels boicot Bajo el suelo. Eh, acaba d'arribar la Lola els estudis de Can Capablanca. Què passa, guapa, com estàs? Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, clar que sí. <laughs> s'acaba, s'acaba, ha vingut per acabar, però, però molt contents que hagi vingut, amb molt bona companyia, amb el Ricky, amb l'Ara, amb el Manolo, amb el Palli i amb la, amb la Lola. Uh, esperem que us hagueu passat la meitat de bé que nosaltres. Sempre ens encanta fer programes, sempre ens encanta jugar amb la música i amb, i amb tot el que ens envolta, amb, eh, amb aquesta agenda, amb aquests actes i, i amb tot el que amb tot el que fem aquí al Pim Pam Pum. Ens anem, com sempre, amb dos temilles per acabar aquesta 143a edició. El primer sembla que el tires tu, Riqui. El primer va jo, per acabar el festival que ens hem muntat avui. <laughs> que guai, que, Déu que guai, que bé que ens ho hem passat i sí, sí, bona sí. musiqueta, bon ambient. Tot un plaer, eh? Venir tot aquí, un plaer, i tant sí. que sí, sempre pues per acabar, per tot l'oval, porto els Banda de Basotti, un versionant uh. els cop, Uzi Baquean. Uh. Collons. I ja està. Pues, Té No, eh, no dir res Te l'has guardada, eh? te l'has guardat, l'has... Manolo, mm, tu què? Jo marxo amb les... Amb, amb, què, amb què acabes? Jo marxo amb les penades per la llei, que, que ja han sonat, però vinc amb el seu tema de l'àlbum Irugarrena del 2014, No és no, i ja hi va, I per I acabar. I déu nhi i déu nhi també com s'acaba aquesta 143a edició, ens, veurem, ens trobarem ben aviat uh, a fer la 144a. 144. Eh, <laughs> sí, sí, sí, i aviat el 150, que no sabem encara què farem, però, però que bueno. També dic que, que l'assemblea de, de la ràdio continua endavant, que, que continua el projecte de la ràdio perquè tingui més, més programes i més qualitat i que arribem a més gent i tot això, i que, i que ahir ens trobarem. I, I, i res, un mes. No? Que, a veure si és la setmana que ve que ens tornem a trobar. I tant a veure, que sí. A veure. Ens veiem a la xarxa. <laughs> I pels carrers, salut i revolta, penya. Bona nit, penya. <laughs>